dhe falënderojmë Allahun tebareke ve teala i cili na ka bo pjesëtar të fesë së Allahu xhella ve ala dhe na ka mundësu me lexu librin e tina dhe me ndjek sunetin e tina të pejgamberit alayhi salatu wassalam përshëndetje gjithashtu qofshi dhe mbi shokët e tij besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahu xhallahu ala në studimin dhe përmendjen e ngjarjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe përmendëm në ligjëratën e kalume njerëz të cilët e kanë pranue Islamin tek pejgamberi alayhi salatu wassalam në periudhën e thirrjes së fshehtë. Periudha e Pejgamberit alejhi salatu ves selam ka disa etapa dhe ka një kronologji e cila është shumë e rëndësishme mu studiue. Rrjedhoja e ngjarjeve të Pejgamberit alejhi salatu ves selam dhe ai i cili nuk e studion këtë rrjedhojë të ngjarjeve nuk e kupton as Jetën të cilën neve jemi duke jetue. As nuk mund me ditë cili është menhexh dhe metodologjia e pejgamberit alejhi salatu ves selam në realitetin ku na jetojna. Sepse ngjarjet përsëriten. Allahu xhalla uala ka bo kështu që ngjarjet mu përsërit dhe dispozitat mu përsërit. Dhe arritja e fitores ka disa shkaqe të cilat i ka përdor pejgamberi alejhi salatu ves selam Dhe nëse i përdormi edhe neve, arrimi ata çka ka arrit pejgamberi alayhi salatu vesselam, sepse Allahu xhallahu ala nuk e ka veçu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në aspektin e fitores, në aspektin e fitores me diçka të jashtëzakonshme, po me sebepe dhe faktor të cilat të gjithë njerëzit kanë mundësi mi morr ato faktor. Të gjithë njerëz kanë mundësi mi morr ato faktorë vetëm duhet mi studiu dhe me i zbatue, ashtu siç i ka zbatu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thamë që historia e ndihmon njeriun me kuptu akiden. Akidja mësohet si parime, si themele, po në aspektin teorik, mirëpo, ajo e cila është e duhur është edhe aspekti praktik. Ajo e zbatimit, ajo e cila duhet mu mishru, mu manifestue, në gjurmë të njeriut, në fjalë të njeriut, në ato qëndrime të cilat duhet mi pas njeriu, në realitetin të cilin jeton. Dhe jo me mbet, akidja e zbrast, në teori vetëm, ndërsa në praktik njeriu me qenë, krejt komplet diçka tjetër. Edhe na e shofim pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem, me parimet themelore të akides, a ka pas mundësi ndonjë vepër e tij me ardhë ndesh me ata çka ka besue? A ka pas mundësi dhe një sahabi, një i vetëm, i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, me besu në teori të akidës, jo të fikhut, që mos bëhet përzierje, që mos bëhet përzierje dhe të futën lehtësimet e fikhut në aspektin e akidës, e besimit. A ka mundësi një sahabi me pas besu diçka tjetër, mirëpo në zbatim me konë diçka tjetër? Një, një, vetëm një sahabi i vetëm, asnjëherë. Asnjëherë në asnjë histori, merre shfletoje krejt historinë që ka ndodhë. Qoftë histori të cilat e shënojnë besimtarët, edhe ulematë e besimtarëve, qoftë edhe historia që ka e shkrujnë shkijët, orientalistat të ndryshëm. Perëndimorë të ndryshëm merre dhe kshyre a mundesh me gjet një musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të kish besu diçka, pra në brendinë e tij të ketë diçka tjetër e përjashtë tina dhe ajo çka doket për përjashtë me kon diçka tjetër, asesi. Sepse Allahu xhelle ua ala fillimisht i ka qortu, sikur që sot në këtë ligjëratë do ta shohmi cila ka qenë landa mësimore në periudhën e fshehtë të davetit ka pas landë mësimore çka ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shokët e tij me çka i ka edukue në shtëpinë e Erkam ibnul Erkam atij djaloshi 16 vjeçar të cilin e kishte zgjedh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shtëpinë e tij me qenë universiteti i parë i muslimanëve ka pas landë mësimore ku ku kanë mësuar aty E Allahu xhelle ua ala i ka qortu fillimisht sahabët që mos t'ju shkoje mendja asnjëherë asnjëherë prej fillimi i ka qortu dhe i ka mësua me një sen cili është ai sen lexoje në suren Saf suren Saf Allahu xhelle ua ala çka çka ju tregon sahabeve kebura mekten inda Allahi en tekulu ma la tefalun Ky ajet i cili qysh në Mekë i ka e kanë pas parasysh sahabët a shumë njerëz nuk e kanë sot. Cili është kjo? Te Allahu është shumë e urryer, shumë hidhrohet Allahu en tekulu ma la tefalun, që ju të thoni dhe të besoni diçka çka s'e zbatoni. Çka, kjo është esenca e asaj çka njerëzit mos, moskuptimin e kësajna, mos, mosperceptimin e kësaj çka lejojnë sendet të kufrit dhe të shirkut, krejt në bazu në ta që beso ti diçka tjetër e vepro diçka tjetër. S'ka ekzistu kjo në, shok, në shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, andaj kjo është me rëndësi me mësu historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, dhe historinë e shokëve të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, se ato ma së miri na tregojnë, cila është akidja e pastër, Cila është rruga drejt Allahut xhelle ve ala e cila s'ka dinakri dhe shtrëmbërime dhe as lajka në këtë rrugë. është një rrugë e qartë. Sirati el mustaqim e ka qujt Allahu xhelle ve ala rruga jeme e Allahut e drejta. S'ka këtu lakesa, s'ka korrupcione, s'ka mashtrime, manipulime. është e drejtë. Andaj Allahu xhelle ve ala qysh n'fillim ju ka tregu. S'ka diçka ju me besu e diçka mos me zbatu. S'munet. Nuk mundet ti me qenë prej përjashtë kefir, ama ti mrenda me bartë akide të pastër. Kjo nuk ekziston. Kjo ekziston te filozofat dhe te ata të cilët janë sofistat të grekve. Pse? Sepse ata e paramendojnë edhe logjika e paramendon ti me shfaqë diçka dhe me besu diçka. Ama te Allahu jo. Te Allahu jo, janë tri kategori. Besimtar, mrena jashtë, mosbesimtar, mrena jashtë, edhe munafik, i cili prej përjashtë është besimtar dispozitat e e e njerëzve te Allahu xhelle ve ala është mosbesimtar. I katërti te grekët ekziston, te muslimanët jo. Cili është i katërti? Mu kanë jo musliman prej përjashtë, musliman mrena. Me pas qene që kish ekzistu kjo kategori, e kish përmendë Allahu xhelle ve ala, po assesi nuk e ka përmendë. Andaj, është shumë me rëndësi me mësu historinë e pejgamberit s.a.v.s., jo si histori m'u fladit, vetëm m'u fresku edhe si roman, jo. Ato janë rregulla të jetës të besimtarit. Zbatime të përpikta të ajeteve të Allahut xhelle ve ala. Zbatime të përpikta të ajeteve të Allahut xhelle ve ala. Andaj sonte do t'i tregojmë cilësitë e gjeneratës së sahabeve të parë, Ebu Bekrit, Othmanit, Omerit, Suhejb er-Rumit, Alijut, E kështu me radhë prej sahabeve Bilalit të cilët e kanë pranu islamin fillimisht. Çka kanë mësu? Çka i ka mësu pejgamberi s.a.v.s. fillimisht? Çka na intereson neve çka i ka mësu pejgamberi s.a.v.s. sahabet e parë fillimisht? Sepse qato sahabe e kanë shpërnda islamin nëpër dunja. E qato sahabe janë të cilët e kanë majtë islamin kur është, ka provu shejtani me e dridhë. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu. Kur ka vdekë Aliu, pastaj mo kanë fillu bidatet me të madhe. Madje edhe në kohën e Aliut janë shfaq havarixhët e ndryshëm, edhe në kohën e Abdullah ibn Omerit, djalit të Omerit radhiyallahu anhuma, janë shfaq kaderit e kështu me radhë. Kur janë shfaq kur e kanë lanë mësimin që e kanë pas sahabët e parë dhe kanë filluar diçka prej vetvetes. E kjo është ajo palca e devijimit. Na nëse dojna me pas akiden e pastër, kristale, mos me pas as ni njollë në atë akide, merre mësoje akiden e Ebu Bekrit, dhe Othmanit, dhe Omerit, dhe Alijut, dhe Bilalit, dhe Erkamit, dhe Suhejbit në fillimisht, kur e kanë pas. A, a, e kjo ku, ku është e servume, ku është e paracit në ajetet mekkije. Maje men këtë rregull në ajetet Mekkije, se ajetet ndahen në Mekke dhe në Medinës. Në Medinë kanë zbrit legjislacioni dhe sistemi dhe rregullimi i shtetit. Dhe këto janë kategori tjera. Ajo akidja e pastër çka duhet besimtari me pas çdo gjendje, nuk mundet mu zhvesh prej asaj akidje asnjëherë, në asnjë çast, në asnjë vend, në asnjë kohë, është ajo akidja e zbritur në ajetet Mekke. të holla të të mdhoja të sahabëve të parë yuridune wajhahu veç Allahun e dojnë tebareke wa taala wala ta'du aynaka anhum mos gabo mi largu syt prej atyre mos gabo mi largu syt prej atyre do t'i përmendmi nja ka nja çka ka dashur mi thënë Allahu xhelle ue ala pejgamberit të tij me këto cilësi edhe xhematit të parë në përgjithësi Turidu zinet el hayati dunya. Mos gabo mi largu syt nga ata e duke kërku kënaqësinë e kësaj dunjaje. Pastaj thot Allahu xhelle ue ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu dhe mos gabo me respektu atë njeri të cilit neve ja kena mbyll kuptimin dhe zemrën e perceptimit. S'merr vesh ai. Wattaba'a hawa, dhe ai e ndjek epshin e tina. Mos gabo me dëgju këtë njeri, mos gabo mu mu kan në përputhje me ata dhe në raport harmonik me ata. Mos gabo me qenë kështu. Wa kana amruhu furuta. Dhe çështja e këtij personi është e marrë ne fund ka përfundu që ki person nuk rregullohet ky ajet është mekki ka zbrit në periudhën e davetit të msheft davetit të msheft alejhi selam nuk ka dal haptazi e tash wasbir nefseke meal ledhine jed'une rabbehum kjo është e para cilësia që ja ka msu Allahu xhelle ue ala pejgamberit të tina dhe vlen për, kanë thonë dijetarët për çdo udhëheqës të muslimanve Wasbir nafsak. Është shumë e rëndësishme se në në periudhën e Mekës shumë ju ka fol Allahu xhelle ue ala për sabër. Se patjetër ka kon sabër i madh është kërku prej atyre, sikur që kërkohet në periudhën tonë. Ku etapat zhvillohen kadale, fitnet janë të mdhoja, dija është e vogël, e sakta, fitne ka dhe dyshime të mdhoja, këtu duhet sabër i madh. Kush nuk ka sabër dështon. Andaj Allahu xhelle ve ala qysh fillim ka thënë wasbir, ban sabër. Ka dal sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe ai ka qenë njeri dhe shumicën e strategjive i ka marrë prej Allahu xhelle ve ala. Prej Allahu tebareke ve teala dhe mënyra e davetit ka qenë andaj disa dijetarë kanë thënë daveti është ibadet. Daveti është ibadet. E da, ibadeti sa kushte i ka? Dy. Me qenë për Allahun dhe e dyta me qenë pajtushmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Cili ibadet s'i plotëson këto dy kushte është batil dhe pasojat i ka batil. Dhe ai njeriu i cili vepron ata është batil e kështu me radhë. Po gradualisht, nëse qëndron me ata çka Allahu të ka ndalu me qëndrue, fillon akidja dhe besimi dhe themeli zhduken. Sa që ka thonë Ibn Kajim el Xheuzije, ka thonë, doktorat e zemrave, e ka për qëllim ulemat e selefit, Ibn Kajimi selefin i qujnë doktora të zemrave, sepse ata nuk janë morë me fizikën, por me zemrën. Kur ka folë për qëndrimin me bidatxhitë, ka thonë, vallahi një buzëqeshje ndaj bidatxhiut, Kushton shumë. Një një buzëqeshje ndaj bidatxhiut kushton shumë. Thotë unë kam taku njerëz, të cilët ju kanë buzëqesh bidatxhive për disa muaj janë bërë bidatxhi. Sepse buzëqeshja edhe dijetarët shkencëtarët të sodit, të cilët e studiojnë psikologjinë, thonë buzëqeshja lidh harmoni me njerëzit. Andaj buzëqeshja sunet, a po, m'i qesh vllait tand musliman është sunnet. Pse? Sepse vetëm shkon duke e shtue dashurinë. Po m'i buzëqesh bidatxhive të cilët je i urdhnu mos m'i buzëqesh, fillon barrierat e urrejtjes bin dhe krijohet harmonia. Andaj ka thonë prej selefit, kanë thonë kur kanë folë për punën e uljes së shikimit, ka thonë kur t'i keshësh një vajzës të cilën e ki ndalume me i kesh, ka thonë vetëm se i ki gjujt penjt për m'u lidh me ta. Me të buzëqesh ni femën, domethonë që ajo ka lëshu diçka helm prej, prej asaj te ti. Ndalume pra po folmi. Kështu është edhe raporti me njerëz. Nëse ti i buzëqesh atij çka s'duhet me buzëqesh, lindin defekte. Andaj Allahu xhelle ve ala qysh fillim çka i ka thonë pejgamberit alejhi salatu ve selam, mos gabo me nejtë pos me ata të cilët e lutin zotin e tyre mëngjes dhe mbramje. Pra zgjedhja e shoqëries, sahabët, Pejgamberi alejhi salatu ves selam a kanë ose në shpi ose në shtëpinë e Erkam ibn el Erkam me sahabët e tina. Na nëse nuk e zbatojna këtë parim, qysh fillim dështon. Ti pastaj sa dush filozofo, Islami, levërdia e Islamit, maslahati i Islamit, ja. Nuk ka mund ti, vetëm se ki dështu qysh fillim. Andaj është thash shumë është me rëndësi me i studiu ajetet mekije dhe shokët e pejgamberit salasem në periudhën mekije. Shumë është me rëndësi, tepër me rëndësi. Andaj fillimisht i kam sue shoqërien. Patjetër me definu shoqërien. me definu shoqërinë. Cilët janë këta njerëz, të cilët e lutin Allahun mëngjes dhe mbrëmje. Pra janë të sinqertë ndaj Allahut tebareke ve teala. E dyta, prej cilësive të kësaj shoqërie e cila duhet me qëndru me ata, është se këta juridune vexhhe, e dojnë vetëm ftyrën e Allahu xhel-le ue ala. Çfarë cilësimi preciz, Cilësim preciz, e dojnë vetëm ftyrën e Allahu xhel-le ue ala. Tek ta s'ka menhexh dhe metodologji pragmatike. Metodologji e leverdisë. Si të kam leverdi unë me një vend, unë jam aty. S'kam leverdi unë s'marr pjesë. Ja. Nuk është kështu. Menhexhi i Allahu xhel-le ue ala nuk është ky. Nëse unë jam rahat le të kallet kjo dunjaja, qikjo menhexh pragmatik. Sa si demokracia është i ndërtu me njerëz të cilët janë kon pragmatik dhe kanë thënë njeriu duhet me shi leverdinë e vet. S'pat leverdi le ta lajë at metodologji, jo. Menhexhi i Allahut xhel-le ue ala është në kundërtën e ksajna. Ti mundesh ti mos me pas kurgja leverdi. Po nëse ti duhesh me qenë me një vend ku islami ka dobi, ti qaty duhesh me kanë. Po unë s'përfitoj kurgjo, mos përfito kurgjo. E kjo është ai menhexhi i Allahut xhel-le ue ala. Pse? Sepse ata shikimi i tyre përfundon në dunja, e shikimi jonë s'përfundon në dunja, përfundon diku tjetër. Përfundon në ahiret. E ka mundësi Allahu xhel-le ue ala Leverdinë tane, dobinë tane ta kalon në ahiret, e jo në këtë në këtë dunja. Andaj, cilësia e atyre njerëzve të cilët ti duhesh me qëndru me ta, juridune vexhhe. Ata e dojnë vetëm Allahun tebareke ve teala. Dhe me veprat e tyre e dojnë vetëm Allahun tebareke ve teala. Pastaj ka thonë, ve la ta'du ajnake anhum. Mos i shkep sytë nga ata. Mos i largo sytë nga ata. Vazhdimisht kqyri ata. Edhe kjo është një dobi tjetër, ku shikimi në sytë e besimtarëve dhe në ftyrat e besimtarëve ka dritë në vetveti dhe ngrit besimin në vetveti, siç ka thënë Abdullah ibn Mesudi, ju ka thënë disa shokëve të tija, heja bina nu'minu sa'a. Eja me neve, ulu me neve të besojmë një çast. Çfarë besimi një çast? Unë të shof ty, ti të më shef mu, diskutojmë për fenë e Allahut xhel-le ue ala, edhe shtohet besimi n'Allahun tebareke ve teala. Siç është e njohur se përshëndetja dorë për dore me besimtarin i shlyen mëkatet. Ve la ta'du ajnake, mos gabo m'i largu sytë nga këta njerëz. Edhe e kundërta, mos gabo m'i majt sytë te ata të cilët, nuk janë prej palës tanë edhe taborit tanë, sepse ka problematikë aty. Turidu zinetel hajatid dunja, e këtu është ajo Allahu xhalla wala çka është el latif el khabir ai e di çka ka pas çdo sendit na s'i dina lehu muaqibatun Allahu ka pas çdo gjëje i din se kush i qëndron pas Na nuk i dina, na i shofna vetëm skenat e përjashtme, e Allahu është është i dishmi i sendeve të mshefta. Nëse i largon syt nga këta besimtar, të cilët e dojnë vetëm Allahun dhe të cilët e lutin vetëm Allahun, sincerisht, kristal, nuk i shoqërojnë Allahut xhalla wala, ortak asnjë send e nëse nuk i shikon këta e kërkon dunjajën domethonë mos i largo sytë nga besimtarët duke e kërku dunjajën e në tefsir ka ardhë se ti nëse i këqyr të tjerët ti dunjajën je tu lyp ti dunjajën je tu lyp Andaj njerëzit të cilët e kanë menhexhin pragmatik të leverdijës vetëm çka përfitoj unë edhe nuk më intereson çka fitojnë musliman dhe ata a kanë dam apo a kanë maltretime ky menhexh nuk është menhexhi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këto ajete mekkije kanë zbrit qysh fillimisht me vetëdijsu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe me i vetëdijsu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njerëz është interesant se i lexojnë këta ngjarje, i lexojnë këta ngjarje dhe i shfletojnë këta ngjarje, po kur t'i zbresin në realitet, nuk i zbresin si duhet. Nuk i zbresin si duhet dhe i lexojnë ngjarjet sikur romane. Ndërsa historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gjumi i tina është menhexh. Edhe haja e tij është ligj. Edhe lëvizjet e tina janë ligj i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse nuk lëviz dhe nuk thot diçka dhe nuk vepron diçka vetëm se Allahu e ka urdhrue. Andaj pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka ardh një, një shok prej tina i ka thonë ja Rasulullah, a ban ta shënoj hadithin tand? Ka thonë po shënoje. Ka thonë po disa po më thojn se ti fol edhe kur je nervoz. Ka thonë shënoje se vallahi nuk del prej gjuhës time, pos ajo çka Allahu është i knaqt me ata. Domethonë mu s'um le Allahu me folë diçka çka nuk është i knaqt. A është e qartë? E këto pejgamberi alejhi salatu wa salam këto mësime i ka morë qysh n'fillim në kohën e periudhën e Mekës. Pastaj ka zbrit një ajet tjetër shumë interesant ku i ka përmen tri cilësi të besimtarëve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam jau ka lexue. Dhe kjo që do ta përmendmi, ajetet mekkije në përgjithësi ka qenë landa mësimore në shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam. Aty ku janë mbledh, pejgamberi salam jau ka lexu Kur'an. Çfarë Kur'ani qaj që ka zbrit? Cili ka zbrit Mekki? Ju e dini se 13 vjet pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë në Mekë dhe kanë zbrit shumë prej sureve të mëdha, sura al-A'raf, sura al-An'am, sura të ndryshme, En-Nahl, Jusuf, shumë prej sureve, madje sure të shkurta gati krejt kanë zbrit në Mekë. Dhe këto janë çështje akide, çështje besimi, çështje themelesh, parime, të cilat janë ngulit në kokat e sahabeve dhe kanë punu me ato parime vazhdimisht. Ajeti i cili ka zbrit ka qenë Minel mu'minina rijalun Kur ju ka zbrit Allahu xhalla wala sahabeve min al mu'minin rijal, prej besimtarëve ka burra. Pastaj ka thënë sadaku ma ahedu Allahu alej. Ata e kanë mojt besën e dhan Allahut. Kanë dhan besë. Na kena përmend në librin e Akides se Allahu e ka përmend në surën Al-A'raf një besë që ia kena dhan Allahut. Besë. Elastu bi Rabbikum, kalu bela, ku Allahu na ka pyet të gjithë neve, shpirtave tonë, a nuk jam unë Zoti i juve? Allahu thotë të gjithë kanë thonë bela, shahidna. Allahu ka thonë dëshmojmë. Dëshmojmë se e keni thonë këtë llaf, e keni thonë këtë fjalë, e keni thonë këtë miratim dhe pohim. Dhe ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymije, cili është ki ki miratim se çdo njeri e din se Allahu është krijuesi i tina. Dhe se ki o rob e ai është krijuesi absolut. Andaj Allahu xhallahu ala i ka thënë prej besimtarëve ka burra. Çka ka dasht me i thon? Besimin. Kristalizone besimin. Mu'minin. Banu besimtar si duhet. Pastaj u ka thon rijal. Burra. Shikone. Besimi nuk është simpati. Akidja nuk asht simpati, ti mundesh me pas simpati dhe mund t'u duk e mirë kjo dhe e drejtë. Po besimi kërkon burrëri, kërkon trimëri, kërkon sakrificë, kërkon me dhanë vetveten për këta. Nuk është diçka e cila dashurohet dhe mjaft, jo. Andaj ka thonë, minel mu'minin, rijal. Prej besimtarve ka burra. O patjetër me kan burrë. Se ti nëse s'je burrë, s'e man këta. Se kjo kërkon burrëri. Çfarë burrërie? Se burri nuk ndryshon. Burri nuk ndryshon. Këto janë parime të mëdha. Këto janë parime të mëdha i ka zbrit Allahu xhalla wala për me me u zbatu në tokën e tina dhe me u largue ajo e cila nuk e deshte Allahu tebareke ve teala. Pastaj ka thonë, sadaku ma ahdu Allahe alej. Pastaj e kanë majtë besën të cilën ia kanë dhanë Allahut. Tri cilësi, besimi, burrëria, besnikëria. Njeriu mund të mund të konë burrë, por ndonjëherë me me me rrëshqit kështu, me lajku, me bë lajka dhe servilosje. Me rëndësi, Allahu xhallahu ala nëpërmjet këtyre ajeteve ja u ka tregu mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ja u ka tregu rëndësinë e besimit dhe ja u ka tregu se kjo metodologji është e madhe, kërkon burra të cilët sakrifikojnë dhe kanë sakrifikue. Andaj ai shoki i cili e ka vrae Hamzën Wahshiu Bilalit, Bilali para se me pranu islamin ka qenë njeri i dopt shumë dhe s'ka ba sabër për shumë sejne kur është ba besimtar Umeje ibn Khalef e ka rraf çdo dit E ka dërmue në rrafje. Dhe qi ni dit Wahshiu i thot, s'ke qenë ti kështu o Bilal. Nuk ke qenë ti kështu, ti je kon i dopt njeri, i dopt je kon. Unë jam kon më i fortë se ti. Ka thon tash ti je më i fortë se unë. Gjithë këtë sabër ku je tu e marr. Për dit ha qytek dhe nuk e lën parimin çka ai po kërkon me la. Ka thon unë i kom besu Allahut xhelle wala. Un jam bo besimtar, burr, besnik dhe Allahu xhelle xhelle wala. Andaj këto cilësi jau ka përmend Allahu xhelle wala qysh n'fillim. Shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit një herë, pastaj shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo duhet me qen metodologjia jon. Me kuptu besimin qashtu siç është, jo qysh na dojna me kuptue. Jo qysh na dojna. Andaj ka thënë Sheikhul Islam ibnu Tejmia, njeriu Për me arrit udhëzimin e drejtë ka nevojë për dy sende, për shpallje dhe për kuptimin e shpalljes qashtu siç është, jo sikur këtij që i doket. Dy sende ndryshme. Ti mundesh me pas hadithin përpara vetit. E ki hadithin ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe e kupton jo në ata që ka dashur me thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ti qysh e kupton. Kto janë dy sende ndryshme. Ka thon ka dashur me thon diçka tjetër, ti e kupton diçka tjetër. E këtu ka thonë kjo ky send ndreqet me dua. Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë, ky send ndreqet me dua, s'ka tjetër rrugë. Ti munesh e ki ajetin po s'e kupton. E qysh ndreqet kjo? Kjo ndreqet veç me dua. Me lut Allahun xhalla wala, o Allah mundësoma ta kuptoj kët ajet. Qysh është n'realitetin e vet, jo qysh e kuptoj unë. Siç ka thënë Allahu xhalla wala, "War-rasikhun fil ilmi", dhe ata të rrast Na përdorna fjalën e rrast. E në gjuhën arabe i thonë arrasikh. Ai i thelluar në dije, i din ajetet. Çfarë kuptimi kan? Ai i din ajetet. Pse? Pse e lutin Allahun xhelle wala. Jed'une rabbehum. Ata e lutin zotin e tyre vazhdimisht. Këta pra kanë qenë disa prej ajeteve të cilat i kanë formulu një personalitet këtyre sahabeve. personalitet edhe jau kanë tregu rrugën sikur që para se me kalue me ju tregu edhe detalisht çka i ka msu pejgamberi alayhi salatu wassalam këta njërëz ju e dini në sure Rrum është interesant ka thonë Allahu xhelle wala Elif Lam Ra Gulibetir Rum fil adnal ardi Wa hum ba'de galebihim sejaglibun. Sejaglibun. Allahu xhelle ue ala n'suren Rum thot, Elif Lam Ra, janë mujtë romakt, persiant i kanë mujtë romakt. Në disa vite, për disa vite do të mundën, kanë me fitue romakt e kanë me hup persiant. Kjo ajet është mekki, n'Meke ka zbritë. E dijetarët kanë diskutu, çka lyp kjo ajet me zbritë n'Meke? Ata sahabët janë tut me dal për jashtë. Pejgamberi sa Allah nuk i është urdhnu me shfaq davetin haptazi, Allahu i fol për romakt atje dhe për persiant atje, të cilët kanë qenë perandori të mëdha. Që arabët kur i kanë përmend persiant edhe në arabi kur i kanë përmend janë friksu. Që mos po u shkon lajmi atyre atje e pastaj po po zhdukët. E dijetarët kur kanë diskutu, pse ka zbrit kjo ajet këtu në Mekë? Kanë thonë disa prej tyre, Allahu xhelle ue ala i ka bë me isharat pejgamberit të tina, se ti edhe pse je në Mekë, friksohesh me dal tek populli jot haptazi, edhe shokët e tu friksohen me dal haptazi. Dijeni se çështja juve ka me mri në tero mag dhe të përcjellë. Dhe ju keni m'u marrë me romak dhe persian. Dhe risalja juve dhe mesazhi juve është botëror, jo lokal. Ju s'keni me përfundu qaty n'gadishullin arabik. Ja, qysh ka ndodhë realisht, apo? Që shka do me nësëm, utitu mefatiha esh-Sham, Rum, e kështu me radhë. Mu m'janë dhon çelësat e romakve dhe persianve dhe Shamit e kështu me radhë. Që pejgamberi sallallahu alejhi ue selem e ka ditë mesazhin e tina. Wa arsalnake linnasi kafatan, ka thënë Allahu xhelle ue ala, të kemi dërguar të dërguar për të gjithë njerëzit. Khatimun nabiyyin, vulë e pejgamberëve, është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj thash, është shumë e rëndësishme t'i studiojna dhe të hulumtojna në kuptimet e ajeteve mekkije për ta kuptu realitetin në të cilin neve gjendemi sot. Pastaj kanë përmend dijetarët se pejgamberi alayhi salatu wassalam Nuk është ngut në thirrjen e tina. Nuk është ngut, nuk ka qenë euforik sa ma shpejt me arrit sendet. Pse? Ka përmend Sejid Kutbi edhe Muhammed Kutbi, dy vëllezërit, të cilët kanë ndrru jetë, Allahu i mëshiroft, kanë disa libra të cilat folin për sunnetin e tederruxhit. Tradita e Allahut në shkallëzimin e çështjeve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka arrit fitoren Hop hop, me një hap, jo, 23 vite. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka dalë prej gadishullit arabik. Po shokët e tij kanë dalë pastaj. E kjo është një sen studimi i shkallës së i, i traditës së shkallëzimit. Periudha, periudha. Një hap bëhet, pastaj pritet hapi tjetër. E ai i cili shpejton këto periudha dështon. Ai i cili shpejton këtë periudha dështon. Sikur që për shembull ka përmend Muhammed Kutbi, se ai i cili nuk formohet si duhet, ai që nuk e ngrit personalitetin si duhet, edhe i merr shkallët e nalta pa i plotsu ato të poshtme dështon. Dhe kjo është ngutja të cilën ka thënë pejgamberi alejhi salatu ue selam el axheletu minesh shejtan ue teuddetu miner rrahman shpejtimi m'u ngut Sendet m'i ngut ka thonë është prej shejtanit, ndërsa teudde, ngadalësimi, marrja e sendeve me urtësi, është prej Rahmanit, prej Allahut tebareke ue teala. Andaj dijetarët në këtë periudhë kanë folë se nuk duhet m'i ngut periudhat e thirjes, dhe mos me pru diçka çka nuk e ka kohën, sepse ajo mundet me pas pasoja të rrezikshme dhe pasoja e cila e damton thirrjen n'rrugë t'Allahut tebareke ve teala andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendëm se dijetarët kan thon pejgamberi alaihi salatu wasalam thirrën në fillim se ka bë fshat as për frigës as që ka qen frigacak po ka qen trimi i trimave po koha e ka kërkue përshtatshmëria ka kërkue atë rrethanave me bë thirrjen fshehtas e kur i është urdhëruar me bë haptas e ka bë haptas dhe kur kur është urdhëruar me emigru ka emigruar dhe ka qenë Ndjekës i shpalljes së Allahut xhelle ue ala në mënyrën më të përpiktë. Pastaj kanë përmend dijetarët se Allahu xhelle ue ala sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam në këtë periudhë i ka urdhëruar me i mësu disa sende dhe me për, për, me i saktësu disa perceptime. Arabët kena përmend n'fillim të ligjëratave se s'kanë pas perceptim qysh duhet për Allahun. Nuk e kanë ditë kush është Allahu. Ata e kanë ditë se është krijuesi Allahu xhelle ue ala dhe është zoti absolut. Mirëpo nuk i kanë ditë sifatet e Allahut xhelle ue ala. Nuk e kanë ditë fuqien e pakufizume të Allahut xhelle ue ala dhe përmendëm se çka kanë besu peran, perandoria romake dhe çka kanë besu perandoria persiane prej sendeve më të qelbura që ka mundu me ekzistue dhe zota të ndryshëm të cilat kanë adhurue Allahu xhelle ue ala fillimisht sahabeve ja ka për, përmirësu akiden besimin çka duhet ju me besue për Allahun xhelle ue ala se njeriu nëse nuk e njef Allahun kurgjo nuk mundet me bo n'fush Kurgjo nuk mundet me bo në realitet Nëse nuk e njeh fuqien e Allahut xhelle ue ala nuk, Nëse nuk e njeh çka i takon Allahut dhe çka i takon njerëzve Sikurse që është koha e fitnes bashkëkohore Kur njerëzit ja përkatësojnë dhe e cilësojnë njeriun Me atributin absolut të veçantë vetë Allahut xhelle ue ala Allahu xhelle ue ala është inil hukmu illa lillah. Allahu xhelle ue ala thotë gjykimi dhe kodifikimi dhe vendosja e ligjeve është e drejtë absolute për Allahun xhelle ue ala. Nuk ka mundësi dikush me u përzi këtë çështje. Ai është i veçanti në këtë mesele. Nuk mundet me ia dhon dikujt tjetër. pos Allahu xhelle ue ala dhe kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam kayfa ittakhadhuhum qysh i kanë marr këta zota unë nuk i Adiju i ka thonë nuk e di që i kanë adhuru priftat ka thonë a nuk e kanë pranue halalin prej priftave të tyre edhe nëse e kanë ditë se Allahu e ka bo haram ka thonë po kjo po a nuk e kanë pranu haramin prej dijetarëve duke qenë vetëdije se Allahu e ka bo halal ka thonë kjo po Ka thonë, tilke ibadetuhum. Kjo është ai ibadeti çka Allahu është e përmend në këtë ajet. Domethonë, kanë pas perceptim të gabun për Allahun xhelle ue ala. Nuk i kanë ditë cilësitë e Allahut tebareke ue teala. Veçoritë e Allahut xhelle ue ala. Andaj nëse njeriu nuk e din çka është për Allahun. E ata ka mundësi m'ia përkatsu njerëzve. Andaj, periudha dhe landa mësimore që e kanë pas sahabët e parë në shtëpinë e Arqam ibnul Arqam ka qenë çka i takon Allahut prej të drejtave, prej cilësive absolute, prej emrave të tij absolut dhe çka ju takon njerëzve. E cila është raporti mes krijuesit dhe krijesës? Cili është raporti mes krijuesit dhe krijesës? Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith ka thanë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk ka të drejtë të respektohet krijesa kur t'i rebelohet Allahut. Dhe ky hadith ka rivajete të tjera ku e tregojnë pse e ka thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë hadith. Dhe kjo hadith ka ardh si rezultat i një sahabit i cili ka kërku nana e tij ta ndrrojë fejen. Dhe pejgamberit alejhi salatu ue selam i është anku e ky sahabi çka të baj me nanën teme çka të baj Ka thënë respektoje se Allahu xhelle ue ala ka thënë me respektue derisa është vështirësu gjendja pejgamberi ka thënë nuk ka të drejtë me u respektu krijesa kur rebelohemi na krijuesit Andaj duhet me, me u dit respekti i krijuesit dhe respekti i krijesës Nëse njeriu nuk e njef Allahun vjen me koklavitje dhe i prish sendet. Andaj, Allahu xhelle ue ala i ka përmend në suret mekije disa prej perceptimeve të gabume që i kanë pas para se me ardh pejgamberi sallallahu aleyhi sallam dhe u ka përmirësu. E para prej këtyre ka qenë se Allahu është i zhveshur prej çdo mangësie dhe është absolut në sifatet e tina. Ka thënë Allahu Gjelle Vala, Walillahil esma ul husna, Fedauhu biha. Allahut i takojnë emrat e bukur. Absolut. Neve atje në ligjëratën e besimit jemi duke fol për emra dhe cilësitë e Allahu xhallahu ala, ku ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye, dietari i madh i muslimanëve, i shquari në dije, ka thonë ajka e besimit është njohuria për emrat dhe cilësitë e Allahu xhallahu ala. Kush s'ja njeh Allahut emrat dhe cilësitë, s'e njeh Allahun. Andaj njohja dhe dhe dituria për këto emra është palca e dijes, ajka e dijes, sendi ma i mirë i cili ka m'u msu. Andaj Allahu xhallahu ala i ka thonë Allahut i takojnë emrat ma të bukur. Fad'uhu biha. Thirrni Allahun me këto emra. Thirrni Allahun xhallahu ala me këto emra. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dhe largoju njerëzve të cilët i shtrembrojnë emrat e Allahut. Na e përmendëm atje shumë interesant fjalën e Ibni Abbasit në tefsirin e këtij ajetit. Ajetit Mekki. Mos rrini me ata njerëz që i shtrembrojnë ajetet e Allahut, emrat e Allahut. Çka ka thonë Ibn Abbasi? E morin emrin e Allahut dhe ja përkatësojnë putit. Allah e Lat e kanë përkatësue. Latit e kanë qujtë me emrin e Allahut. Menat, Mennan, mëshirusi. Allahu xhallahu ala i buti, ja kanë përkatësu menatit. E kështu me radhë. Andaj, Ibni Abasi është komentatori ma i mirë apo i Kuranit. Dhe ka tregu se ky ajet është për qëllim se ata njerëz i kanë marrë sifatet e Allahut, cilësitë e Allahut, ja kanë përkatësu dikujt çka s'e meriton. e cila ndodh realisht në kohën e sodit. Mosnjohja e Allahut i ban që njerëzit m'ja lon cilësitë e Allahut dikujt i cili nuk e meriton. Andaj ka ardh periudha në periudhën e parë saktësia dhe përmirësimi i këtyre sendeve. Allahu është absolut në emrat e tij, në cilësitë e tij. Andaj Allahu xhallahu ala në dy ajete në Kur'an ka thanë: "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Njerëzit nuk e respektojnë Allahun me madhërinë e tij çka e ka. Ka thanë Ibn Qayyim al-Jauziyje dhe shirku, i gjithë shirku dhe i gjithë ortakllëku buron prej mosdijes së këtij ajetit. Wa ma qadarullah, nuk e respektojnë Allahun çish duhet. Dhe i morin sendet hajgare, dhe i morin sendet jo me seriozitet. Dhe i morin ajetet jo çish i kanë kuptu sahabët. Andaj Allahu xhallahu i ka cilësu sahabët kur i lexojnë ajetet se dridhen prej frigës Allahu xhalla wala wajilat qulubuhum dridhen zemrat e tyre dridhen zemrat e tyre e ka kuptu madhrinë e Allahu xhalla wala ju e dini se prej selefit duke lexu kuran ka vdek aq shumë ka mrri friga derisa ka ndrru jetë kjo s'janë konë budallë ata nuk ka kon budall djali Fudejl ibn Ijadit nuk ka kon budall alim a kon dijetar po friga e madhe prej Allahut ja ka marrë shpirtin Ka do, ka vdek, ka ndru jetë. Sepse friga Allahu xhelle ka qenë shumë e madhe në zemrat e tyre. Ve ma kaderullahe, haqqa kadri, e ata nuk e kanë respektu Allahun me madhrinë e tij. Kjo ka qenë e para, që jau ka msu Pejgamberi alejhi salatu ve selam në këtë periud, landa e parë. E dyta është se Allahu xhelle ve ala është pronar dhe mbrat i çdo sendit. Kur njeriu e din se Allahu është pronar dhe mbrat i çdo sendit, nuk mërzitet për asnjë send. Andaj Allahu xhelle ve ala e ka bo shart, kusht prej imanit me besu kaderin. Dhe njeriu me pas problem me kaderin, ka problem me shumë sende. Edhe hasedi është kit problem me kaderin, zilia. Pse njeriu e merr zili dikan tjetër? Ibn Kajimi thot, ai njeri çka ka zili, ka problem me kaderin. Sepse ai nuk e ka, nuk ka problem me personin i cili është i begatu me një begati, po ka problem me atë begatusin kryesor. Kush e ka dhënë atij? Allahu xhelle ve ala, po ti miru me Allahun, e s'guzon me u marr me Allahun mirret me ata. Pse? Ka problem me kaderin. Allahu xhelle ve ala i cakton të mirat, na nuk i caktojna. Andaj njeriu i cili ka zili, ka problem me kaderin. E para që jau ka mësua Allahu xhelle ve ala sahabeve, ja u ka zhduk këto sende. S'kan pas zili sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërmjet veti. Madje as nuk e kanë ça kokën për pasurinë e jobesimtarëve. Ju i dini rastet e shokëve të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët e kanë lënë pasurinë komplet. Komplet e ka lënë. Pse? Se s'asht mërzit për atë muhabet. Allahu xhelle ve ala ka zbrit in rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Vërtet Zoti juve është ai i cili ka kriju qiejt dhe tokën. Zoti juve, andaj ka thon pi selefit plot qysh mu friksu prej fukarallëkut Unë, kur jam rob i atij i cili në dorën të cilit janë gjithë pasuritë. Ai i ka qiejt dhe tokën. Unë jam rob i atij, prej çkajt m'u frikësu. S'ka arsye m'u frikësu. Nuk është arsye logjike m'u frikësu. Allahu xhelle ve ala është Zoti jonë, e ai ka në dorën e tij çdo send. Edhe pasuria e cila është në dorën e tiranave, ai është në dorën e Allahut xhelle ve ala esencialisht, El Evvel, i pari që përmendëm në emrat e tina. Ditën me natë. A e dini se shkencat bashkohore ende nuk e vërtetojnë diçka çka quhet errësirë? A e dini definicionin e fizikantëve të errësirës? Që Allahu xhelle ve ala e ka përmend në këtë ajet, në Mekë ju ka dhënë informacione çka sot në shekullin e 21 nuk i dinë ato. Cila është ajo? Ata natën e definojnë mosekzistencë e ditës. Kur mungon drita është nata Po nuk â e vërtet nata krijes e veçant Julixhul lejle fin nehar Allahu thot natën e shtina në dit Po ka nata vet krijes e veçant Ata nuk e njofin këta ala nuk e vërtetojnë shkencat natën Po çka thojnë në munges e dritës Që nuk â e vërtet Drita ekziston si krijes e veçant Dhe nata krijes e veçant Subhane men dhekara, i pastër dhe i lartë është Allahu i cili ka përmend këto informacione e sot ala njerëzit nuk i dinë. Lexoni pak fizik dhe kshyrne cili është definicioni i natës te ata. Lexoni dhe kshyrne qysh e definojnë natën. Ndërsa Allahu xhel-le ve ala na ka mësuar se nata është krijesë e veçantë. Yughshi Në Mekë ka zbrit, para mendone. A nuk i takon Allahut krijimi dhe gjykimi? Krijimi dhe gjykimi. Jo vetëm krijimi. Njerëzit kur t'i pysh wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah. Thot Allahu nëse i pyet njerëzit kush i ka kriju njerëz tokën dhe qiet, do të përgjigjen Allahu. Efela tedhekkerun, a nuk mendoni? Nëse i paska kriju Allahu qiet dhe tokën, dhe universi funksionon me ligjin e Allahut, a thu, a ka drejt me funksionu toka me ligj tjetër? A i takon dikuj tjetër me vendos ligje? Jo, nuk i takon. Efela tedhekkerun, kjo është Alarm i mendjes, a jini në mend e çka jini duke fol? Kejfe tahkumun, si gjykoni kështu? Allahu xhel-le ve ala shikoni me çfar sende i ka msu sahabët e parë. Andaj këta njerëz e kanë përhap islamin e Allahut tebareke ve teala në tokë. Pastaj, ja ka përmendë Allahu xhel-le ve ala dhe me këta e përfundojnë se cilësit janë të shumta të cilat kanë zbrit në meke, do t'i përmendmi Gradualisht, një mas një, sepse janë shumë të nevojshme. Edhe njëherë po përsëriti, shumë janë të rëndësishme. Shumë janë me kulmin e rëndësisë. Kur ta lexoni historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndaluni tek këto mesela. Çka i ka mësuar pejgamberi a.s. sahabët e parë? Çka ju ka mësuar? Shumë janë me rëndësi, sepse qeto sahabe e kanë përhap Islamin. Ebu Bekr as-Siddiq ka qenë njeriu dhe faktori kryesor që Islami me mbet Islam. Dhe mos me u bë krishterizëm, qysh janë bë fetë e tjera. Sepse dhe krishterizmi fillim ka qenë islam. Isa, i biri Merjemes, është i dërguar i Allahut tebareke ve teala. Allahu e ka dërgu. Mirëpo Allahu e ka caktu që në shokt e Isës mos me pas Ebu Bekër. E në këta shokt e Muhammedit A.S. me pas Ebu Bekër dhe Omer, të cilët nuk ju ka interesu për tiranat e tokës absolut. Ju ka interesu vetëm ligji Allahu xhallahu ala dhe mesazhi Allahu xhallahu ala që t'i nxjerrin njerëzit nga robëria e njerëzve dhe t'i nxjerrin në dritën dhe robërien e Allahu te bareke ve teala e cila është e drejta e njeriut me qenë në në atë pozitë. Andaj Allahu xhallahu ala i ka përmend këto mesela që ishin në Mekë dhe kjo e fundit që do të përmendë prej sifateve është se çdo begati e kanë prej Allahu xhallahu ala. Allahu te bareke ve teala thot: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Ju, ju nuk keni ndonjë nimet, kështu është ajeti. Wa ma bikum min ni'ma. Nuk e keni ndonjë nimet, ndonjë begati, ndonjë mirësi, fa min Allah. Veç prej Allahut është. Veç prej Allahu xhallahu ala është ajo. A e ndjejna këtë ajet? A e ndjejna këtë ajet se çdo mirësi e cila na rrethon dhe e shijojna prej të mirave të Allahu xhallahu ala, a i shijojna këto sende. Allahu te bareke ve teala kur është i smut dhe kur ka fatkeqësi, thotë vetëm Allahu xhallahu ala ka mundësi me më shërue dhe me më shpëtue prej kësaj fatkeqësie. Këto ishin disa prej ngjarjeve dhe virtyteve të rëndësishme të sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat kanë zbrit Dhe personaliteti i tyre është ndërtue në fazën e davetit të msheftë. Mirëpo shikoni sa madhështore kanë qenë këto njerëz. Shikoni këto sifate të mëdhoja se çi kanë pas këto njerëz, rixhal, burra, mu'minin, besimtar. Sadaku, besnik kanë qenë. Njerëzit sot subhanallahu nuk e mojnë fjalën me nja dy ditë. E ku ma me vite. Andaj ne duhet m'i kuptu këto sende ashtu si duhet. Dhe me, me formue personalitetin tonë ashtu siç kanë formue sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kjo nuk ka mundësi tjetër pos duke e studiue fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusim Allahun xhallahu ala që Allahu te bareke ve teala